boes treis cae leon. Enemonto meta leelon treis aei boes. Leon de tuutus fagein celon, dia ten auton homonoian, uc e dynato. Hypoulois de logois diabalon, eco orisen apaleelon, kai tote hena hekaston auton memonomenus menus heuron katethoineesato hoti ei theleis malista sden akindunos tois men extrois apistei tois de filois pisteue kai syntere